Esse é o Brasil detonando funk, Hoje vai ter baile porra. na favela e o bagulho vai ficar bom, vai ficar bom. Geral chapando de várias drogas, clima neuroticão, neuroticão. Traz as piranha que transa, taca a balinha e lança. Fica ciente que hoje tu tá fudida. Deixa elas loucas de droga, que hoje ela vai dar pra tropa. Não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha. Leva pro queijando R7 que lá é liberal. Tá bom, normal, uma orgia legal. Tá bom, normal, uma orgia legal. Tá bom, normal. <laughs> Eu gosto, ela também gosta de fumar maconha, mas na frente dos outros ela fica com vergonha, mas dentro de casa ela fica bem safada, dá os dois no beck e fica bem danada. Nós fumar, nós transar, nós transar, nós fumar, nós fumar, nós mete, depois nós na uma, nós fumar, nós transar, nós transar, nós fumar, nós fumar, nós mete, depois nós na uma. Oi, tu vai ver que eu sou menor. Oi, tu vai ver que eu e o R somos dois indelinquentes que te pega de quatro, que te pega. Oh, oi, aquele que tu rende. Então vai. Oi, tu vai ver que eu sou menor delinquente. Tu vai ver que eu e o R somos dois indelinquentes que te pega de quatro, que te pega de frente. Aquele que tu rende na frente dos parentes. Hoje vai ter baile na favela e o bagulho vai ficar bom, vai ficar bom. Geral chapando de várias drogas, clima neuroticão, neuroticão. Faz as piranha que transa, taca a balinha e lança. Fica ciente que hoje tu tá fudida. Disse elas loucas de droga, que hoje ela vai dar pra tropa. Não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha. Leva pro do R7, que lá é liberal. Tá bom, normal, uma orgia legal. Tá bom, normal, uma orgia legal. Tá bom, normal. <laughs> eu gosto, ela também gosta de fumar maconha, mas na frente dos outros ela fica com vergonha, mas dentro de casa ela fica bem safada, dá uns dois no beck e fica bem danada. Nós fumar, nós transar, nós transar, nós fumar, nós fumar, nós mete depois nós na uma, nós fumar, nós transar, nós transar, nós fumar, nós fumar, nós medir. Depois nós na uma. Oi, tu vai ver que eu sou menor. Oi, tu vai ver que eu e o R somos dois indelinquentes que te pega de quatro, que te pega. Oh, oi, aquele que tu rende. Então vai. Oi, tu vai ver que eu sou menor delinquente. Tu vai ver eu e o R somos 12 delinquentes Que te pega de quatro, que te pega de frente Aquele que tu rende na frente Esse é o Brasil detona funk, porra Funk, porra, funk, porra Ela não usa cheque nem cartão, só periquita Quita, quita, então, então vai Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica